Jest. Not so much, not many. Nie, nie wszyscy naraz. Modlimy się. Panie Jezu, my Tobie dziękujemy za to, że Ty zmarłeś za nas na krzyżu, że Ty oddałeś swoje życie za nas i też dałeś nam możliwość się poznać, że możemy też, mogliśmy się nawrócić, możemy być Twoimi dziećmi. Dziękujemy Ci za to, że Ty troszczysz się tak o nas, że też zachowałeś nas wszystkich aż do tej pory i wszystkich, którzy szczęśliwie już prowadziłeś. I chcemy Ciebie też prosić teraz za tym czasem, abyś Ty też nas uspokoił, abyśmy mogli się skupić, abyś Ty nam też przekazał to, co Ty chcesz powiedzieć do nas przez tego brata. Prosimy Cię też za wszystkimi, których tu jeszcze nie ma, którzy, się, którzy są w drodze, abyś Ty też ich zachował i żebyś dał nam wszystkim dobry czas. Amen. Amen. setzen oder hier. Ähm, letztes Mal haben wir darüber nachgedacht, denk an deine Zukunft. Eigentlich hatte ich was ganz anderes vor zasadzie wtedy miałem coś innego, e, zamierzałam coś o czym innym mówić. Ich wollte mit euch eigentlich mal so ein Bibelthema durcharbeiten. Chciałam e, przerobić z wami jeden temat z Biblii. Weil die Bibel voller Überraschung ist. Ponieważ Biblia jest pełna niespodzianek. Aber dann haben wir uns abgestimmt. Ale haben uns abgestimmt. Później żeśmy rozmawiali na ten temat. Und äh, man war dann, dann ah, vielleicht doch ein bisschen zu anspruchsvoll, also zu stark, zu schwer, vielleicht zu theoretisch. So war das Problem stwierdziliśmy, że to może być stwierdzenie Also haben wir gesagt, machen wir was anderes. Irgendwas so in Praxis unseres Lebens hineingeht. Da fiel mir nur noch ein äh, Jüngerschaft. Ich habe nie darüber gesprochen. Aber ich glaube, das brauchen wir alle. Und eigentlich egal welche Altersgruppe. I obojętnie jaka to jest grupa wiekowa osób. Wer die Bibel etwas kennt, każdy, kto zna chociaż trochę Biblię, der weiß, dass wir in verschiedenen Heilszeiten leben. To wie, że istnieją różne epoki czasów. Auch die Kirchengeschichte hat solche Heilszeiten erlebt. Także e, e Kościół przeżywał takie epoki. Und wir leben heute in der Heilszeit von Laodicea. Ale teraz żyjemy w czasach Laodicei. wo man kein Interesse mehr groß hat an Gott. In der Kirche. In der Kirche. Wo der Jesus draußen vor der Tür ist und anklopft. Und die Leute denken, er ist drin. Und dafür brauchen wir Jüngerschaft, Nachfolge. Um wirklich zu wissen, Mensch, was, was will der Herr eigentlich von mir? Ich ähm, wurde zum ersten Mal damit konfrontiert. Anfang der 80er Jahre. Ich war nicht lange gläubig. Und wir haben ziemlich schnell angefangen, draußen am Evangelium zu arbeiten auf der Straße. Ja rozpocząłem dość szybko na zewnątrz roz, e, ogłaszać dobrą nowinę treffe zwei Brüder, aus, einer aus äh, Nordirland, einer aus Holland. E, Und wir sprechen über großes Thema Mission. Und dem Herrn ohne Vorbehalt folgen. E, Und ich äh, höre den lieben Bruder besonders aus Nordirland. Słuchając mojego haben mir erzählt voller Begeisterung. Ich war in Indien. Mit dem äh, Schiff von OM. Operation Mobilization. Äh, Logos. Das Buch, das Schiff, ein richtiges Schiff voll von Christen, alles finanziert, <clears throat> ausgestattet. Takim statkiem pełnym chrześcijańskich ludzi Y, którzy tam on, mieli misję. Tam. Grupa on, operacja mobilizacja po polsku. Tak. Und, äh, e, <laughs> tak, und tak. dieses Schiff ist eigentlich weltweit unterwegs und Missionseinsätze zu fahren. Ta, ten statek całym świecie i głosi Und er erzählte, dass bei einer Predigt da sich 20, 30 Leute bekehren. I Aber ich habe mich gar nicht so gefreut. Ale Weil ich hatte gelernt, Organisation ist nie gut. Wir wollen dem Herrn vertrauen und dann und Vertrauen auf den Herrn ohne Organisation rausgehen in die Mission. das, Das habe ich den Brüdern auch gesagt. Okay, Bruder, du magst ja recht haben, sagt er dann zu mir, der, der war for power. A ten, który miał tyle energii i pracy, powiedział, może masz rację. Sag mal, wie viele sind denn nach deinen äh, Gedankengängen, die, die, die ich absolut in der Bibel nachvollziehen kann, wie viele sind denn dann ausgegangen? I zapytał mnie, a ile nawróciło się osób, jak Ty tak głosisz według, według Słowa Bożego, to ile się nawróciło osób? Mir fiel keiner ein. Żadnego nie mogłem sobie przypomnieć. Da habe ich erstmal drüber nachgedacht. I wtedy myślałem, Wenn der Herr bestimmt etwas sagt, möchte, er nicht, dass wir es auch machen. John Darby hat dieses Problem schon ziemlich früh erkannt in einer Zeit, wo noch nicht so Laodicea war. Und er sagte eigentlich, was ich... Äh, äh, What I look for is real jealously for the Lord. Then I could bear many mistakes. I on e, powiedział, a stąd tak? To było To czego, to, czego szukam, to prawda. To, czego szukam, to prawdziwa zazdrość dla Pana, wtedy mógłbym znieść wiele błędów. And this uh, is a geistliches Prinzip. To jest duchowa zasada. ist Eifer da, ist, äh, zachęta. dann kann man viel leichter auch geistliche Schwachheit und Versagen entschuldigen. Es gibt in der Bibel ein, eine Stelle in Matthäus 21, 30. Ich habe das natürlich, weil ich nicht wusste, ob Deutsch übersetzt wird oder nicht, in Englisch geschrieben alles. Napisałem to oczywiście po angielsku, bo nie wiedziałem, czy będzie tutaj to masz na, na miejscu? And du kannst das gleich in Polnisch lesen. Ähm, das ist, ach, da muss ich noch erklären, ganz kurz. Ich habe ähm, ein Bibelprogramm, das heißt The Word. Äh, äh, und, und jeder, der Englisch kann, sollte sich das anschaffen. Das ist kostenlos im Internet. To ähm, Eine, Eine Fülle von Kommentaren gibt es da. wiele komentarzy na temat Słowa Bożego. Nur die Bibelausgaben sind etwas alt. Die Bibelausgaben sind etwas altertümlich. Y, jeżeli chodzi o tłumaczenia Biblii, są niektóre dość stare, ja skąd to wziąłem. wziąłem. Lies mal bitte vor in der anderen. I przystępując do drugiego powiedział tak samo, a on odpowiadając rzekł, nie chcę, a potem zastanowił się i poszedł. Ja, das ist das, das, Problem, wenn Deutsch oder auch die polnische Sprache, die entwickelt sich weiter und manches wird dann nicht mehr so klar verständlich für die Jugend von heute. Das wusste, das wusste ich leider nicht. So, der Herr sagt einfach, hör mal, es gibt so zwei Leute. Die einen sagen, ich gehe her und geht nicht. Pan Jezus mówi tutaj e, do dwóch osób, to samo, a jeden mówi nie chcę. I zastanawia się, poszedł. Und der andere, der sagt erst, ich gehe nicht, dann gereut es ihn und dann geht er. Jeden also, ähm, also den Willen des Herrn zu tun, ist einfach eine ganz schwierige Kiste. Um, ähm, czynienie woli Pana nie jest łatwym zadaniem. Jüngerschaft hat etwas mit meinem Verhalten zu tun, grundsätzlicher Art. Ich sage euch das jetzt zu Anfang, wie es in der Bibel steht. Äh, Was wirklich viele Christen auch so erlebt haben. Aber ich sage euch nicht, wie ich es mache. Ale nie powiem wam, jak ja to robię. Denn dann müssten wir noch viel mehr singen, weil ich immer weniger zu sagen hätte. Jüngerschaft geht wirklich an das Eingemachte, an unser, unsere Substanz. E, die, unsere Jüngerschaft geht auf unsere Substanz, an unser ganzes Sein, unser menschliches Sein. E, Oder wie einmal John Wesley sagte dazu, zu Matthäus 6, Vers 19 und 20. Legt nicht auf euch äh, äh, äh, Schätze, wo Worte und Rost zerstören. Da hat er gesagt. Kannst du dich kurz erfassen? Sorry? Kannst du dich kurz erfassen? Ja, okay. <laughs> okay. Oder wie John Wesley sagte über die tak Matthäus 6, 19, 20. Tak jak to John Wesley raz powiedział na temat Mateusza 6. Musst du er nicht lesen, wir sollten nicht Schätze sammeln auf der Erde. Nie powinniśmy, chodzi o werset, nie powinniśmy zbierać naszych e, skarbów na ziemi. Da sagte er ein ganz hartes Wort. Powiedział takie trudne słowa. Schätze zu sammeln auf der Erde ist genauso verboten Zbieranie skarbów e, na ziemi jest tak samo zabronione. Wie Ehebuch und Mord wie Ehebruch und Mord. Tak samo jak um, cudzołóstwo i morderstwo. das no ist ein hartes Wort. To jest, są ciężkie słowa. Ich habe gerne was auf der hohen Kante. Fajnie jest mieć e, coś takiego asa Vielleicht noch ein bisschen mehr. Troszkę, e, troszkę więcej dla siebie odłożyć. Und wenn wir schon mal dabei sind, vielleicht doch noch ein bisschen. I jak do tego dojdziemy, to może jeszcze troszkę na nas. Und jetzt müssen wir uns mal ein paar Fragen stellen, nämlich Musimy zadać sobie kilka pytań, mianowicie Für wen Jüngerschaft eigentlich nicht gilt. dla kto y, nie może w ogóle, dla kogo ten temat nie jest. Viele von euch werden aus christlichem Elternhaus kommen. Wielu z Was pochodzi z chrześcijańskich domów rodzinnych. Bei manchem hat sich der Papa bekehrt oder die Mama bekehrt und zum Glauben gekommen an Christus. Wielu z Was mają wierzących rodziców, i Und da ist das gar nicht so einfach, wenn man das so hört, auch in den Zusammenkünften von den Christen. E, da ist Sommerzeit, hier ist total heiß. Die anderen gehen raus zum Schwimmen. Die Kinder von den Christen sitzen hier und hören was von Gottes Wort. Amen. Alle standen Wir müssen alle also etwas ganz Wichtiges erlebt haben. Ale Die erste Frage, die ich dann richte an jeden uns, bist du neu geboren? Weißt du wirklich, dass du in den Himmel kommst? Weil diese Sichtweise von diesen Dingen ändert alles. Ponieważ ten punkt widzenia zmienia wszystko. So sind wir Menschen vor Gott. Tak stojíme před Dann musst du auch erkennen, ne? dass du dich selbst nicht retten kannst. Dass ein guter Charakter dich nicht zu Gott bringt. Und ich hatte früher, als ich noch nicht gläubig war, bin ich, habe ich Fußball gespielt. Kiedyś, jak jeszcze nie byłam wierzący, często grałam w piłkę nożną. Pani kierowała. Nie byłam taki wcale <laughs> dobry, nie martwcie się. Od zamarzacz kapitan ma total super typ. Ale nasz kapitan drużyny był super gościem. Ale der ganz sogar. Ale on odrzucał Boga. Manche Christen sind rein menschlich viel netter als die Christen. Niektórzy ludzie, którzy nie są wierzący, są często o wiele bardziej mili niż ci, którzy są wierzący. Und gehen doch verloren a jednak to idą nas odwraca. A więc dobry charakter nie przyprowadzi nas do Boga. Glaubst du wirklich, tak dass der Jesus Christus als ein tak Stellvertreter für dich am Kreuz gestorben ist? Czy wierzysz na pewno w to, że Pan Jezus umarł w zastępstwie za Ciebie na krzyżu Golgoty? Und das ist eigentlich das überhaupt, dass man das weiß. To jest coś najcudowniejszego, co można wiedzieć. Wir haben das gestern gehabt, so eigentlich. Man kann das Evangelium nur ganz kurz erklären w zasadzie wczoraj to już mieliśmy, Ewangelię można krótko streścić. Aber das Erleben ist so wie früher die alten, um, die alten Telefonhäuschen. Jak das Erleben ist so wie die alten Telefonhäuschen. Przeżyć to, to jest tak jak kiedyś były te budki telefoniczne. Damit das Licht angeht. Żeby światełko się zapaliło. Musst du immer reingehen, das ist ein Schalter, ein Trittschalter. Musisz wejść do środka. I wtedy tam zapala się światełko. To jest e, właśnie przyjęcie Słowa Bożego i uwierzenie w nie. A następnie uznać Pana Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Das führt uns sozusagen die Jüngerschaft. To dopiero nas doprowadza do uczniostwa. Ja chętnie e, tłumaczę takie coś, tutaj Rüdiger na pewno to już bardzo ich weiß nicht. Äh, wie viel Mal, tausende Mal ich das schon am Bibelstand erklärt habe. Nie wiem ile razy to już mówiłam, może jest tysiąc. Wir glauben an einen Gott. Wierzymy w jednego Boga. Das ist eine goldene Seite. To jest złota strona. Und dieser Gott lebt im Himmel. I ten Bóg mieszka w niebie. Und ist absolut heilig und gerecht und liebe. On jest całkowicie święty, sprawiedliwy i z miłością. Ich sage das immer, wir haben das gestern so kurz mal gehabt bei der Evangelisation, wenn du mit Muslimen da zusammenkommst, ihr habt das ja nicht, ihr habt ja die Grenzen geschlossen, aber wir haben das täglich, dass wir Muslime treffen in Berlin. Mhm. Äh, wczoraj na ewangelizacji e, to też już było, dzisiaj to powtórzę. E, w Berlinie jest bardzo dużo e, muzułmanów. Die glauben doch Tatsache, dass wir Christen glauben, dass wir es drei Götter gibt, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Oni Sie wissen das. Sie glauben das, dass wir das glauben. <laughs> Oni wierzą w to, że my wierzymy, że istnieje Bóg, e, który składa się z trzech y, osób, z, e, z Boga, z Ducha Świętego i z Syna. Weil ich das weiß, dass im Koran steht. Weil ich weiß, das steht so im Koran. Ponieważ ja wiem, tak to jest napisane w Koranie. Sage ich denen zuallererst, guck mal, wir glauben an einen Gott mówimy im, um, mówię im co, co, pierwsze co im mówię, to mówię, my wierzymy w jednego Boga. E. To już prawie stajesz się ich przyjacielem, jak im tak powiesz. On się cieszy. ale mówię wtedy, ten Bóg musi się nam gdzieś objawić. Bo miłość objawia się. Ale nasze serce jest złe. Jest całkowicie przesiągnięty złem. Ile masz lat? Neun. Neun. Also mit neun Jahren habe ich schon schöne Dinge gemacht. <laughs> Mając 9 lat już niejedną naskowałem. Was kein Mensch sehen und hören soll. Coś, co nikt nie miał tego widzieć ani słyszeć. Und das ist unser Herz. To jest nasze serce. Jetzt bin ich 61. Teraz mam 61 lat. Ist genauso schlecht wie damals, jest dokładnie tak samo złe jak wtedy, wo ich neu war. jak, było, jak miałem 9 lat. Also brauchen wir neues Herz. A więc potrzebujemy nowe serce, Sünde trennt von Gott. ponieważ grzech oddziela nas od Boga. Und Gott sagt, ich dich lieb. A Bóg powiedział do człowieka, ukochałem Cię. Jesus, in dem Jesus wird Gott I Bóg w, y, w człowieku, z- się przez Und das ist der größte Stolperstein für einen Moslem, wenn der wirklich für beten. Das ist der größte Stolperstein für einen Moslem, dass Gott in Christus Mensch war. Ähm, das Problem. To, mhm. to jest największy problem dla um, muzułmanów, że Pan Jezus stał się człowiekiem. Możecie się o to modlić też. Aber wenn wir diesen Weg einschlagen und erkennen, er ist mein Stellvertreter, er starb für mich. Ale kiedy my to rozpoznamy, że Pan jest ofiarą zastępczą za nas, że On umarł za nas tak, i że On może nam e, wybaczyć grzechy, to mamy, nasze serce się staje bielsze niż śnieg. No, ja mam nadzieję, że każdy z Was ma takie białe serce. Jetzt. Fragen wir wo kommt denn Jüngerschaft in der Bibel vor? Oczywiście teraz możemy zadać sobie pytanie, gdzie w Biblii znajdujemy coś o uczniowstwie? Also das erste Mal, wo ich das in meiner Bibel vorfinde, wenn ich, wenn ich chronologisch lese, Chcę teraz zacząć chronologicznie po raz pierwszy. Jest Johannes 5, äh, Matthäus 5, Vers 1, sorry. Jest to w Ewangelii Mateusza 5, 1. Und Ich will das nur vorweggehen. Was wir da lesen, ist eigentlich das griechische Wort Mathetes. Das heißt Lernender oder Schüler. Mathetes. Lernender oder Schüler. Chodzi mi tutaj dokładnie o te słowo z greckiego matetes, to jest uczeń albo... No. Uczeń, uczennica. Uczeń, no też jest uczeń. Uczeń albo uczennica. Also es ist eigentlich gar nicht so äh, äh, schwierig zu verstehen. ist also eigentlich ein Lernender, ich lerne etwas. Myślę, że to nie jest ciężkie do zrozumienia. Chodzi o kogoś, kto się uczy. Und in Johannes 8, 31 sagt der Jesus, wenn ihr in meinem Wort seid, seid ihr wirklich meine Jünger. Johannes 8, 31 habe ich jetzt mal vorgelesen. So. E, Ewangelia 8, 31 Czytamy również o tym, że Pan Jezus mówi do swoich uczniów, jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Aber die, der Jesus war nicht der einzige, der Jünger hatte. Ale Pan Jezus nie był jedynym, który miał swoich uczniów. Mose hatte Jünger. Także i Mojżesz miał swoich. Das finden wir ganz im Alten Testament nicht. Y, nie znajdziemy tego w ogóle w e, Starym Testamencie. Aber die Pharisäer behaupten das in Johannes 7. Ale, far... ale faryzeusze uważają tak, w Ewangelii Jana też my jesteśmy uczniami Mojżesza. Ein Problem hatten diese Leute. Ale ci ludzie mieli jeden problem. Das macht der Herr auch ganz klar deutlich. Wenn ihr Moses Jünger werdet, würdet ihr tun, was der Mose sagt. Ale Pan Jezus im to wyjaśnił, gdybyście byli uczniami Mojżesza, czynilibyście również to, co Mojżesz powiedział. Johannes der Täufer hatte Także i Jan Chrzciciel miał swoich uczniów. Wir werden das jetzt nicht alles aufschlagen, ja? Nie będziemy teraz wszystkich miejsc otwierać. Die Pharisäer hatten Jünger. Także faryzeusze mieli swoich uczniów. Die haben nicht gelernt davon. Das sind Schüler einfach. To byli po prostu uczniowie. Die lernen von dem Vorbild. Oni e, uczyli się czegoś od swojego e, wzoru. Der Jesus hatte I Pan Jezus też miał swoich uczniów. Przed chwilą to czytaliśmy. Und haben wir eins vergessen? Haben wir auch jemand? Folgen wir auch jemand ab? Czy my y, też kogoś naśladujemy? Den in den 70er Jahren, W latach 70. chcę powiedzieć to o sobie. meine Vorbilder waren Rolling Stones, Beatles, Moimi em, y, wzorem, które naśladowałem, to na przykład byli Beatlesi. wisst ihr, woran man das gesehen hat? Po czym mogłem- można było to rozpoznać? Die Haare wurden länger, Włosy miałem dłuższe, Gammel-Look, taki luzacki styl. war mein Leben. Tak można żyć. Przeżyliśmy to, nieprawdaż? Das heißt, es gibt to oznacza, geistlichen Bereich. W duchowym obszarze. Wir können überall lernen, oder? Wszędzie możemy się uczyć od kogokolwiek. Now we reach. Now, what we need. Wenn wir Co potrzebujemy? Ja. Tak. Ich habe wieder Englisch gesprochen. mir leid, sorry. Wenn wir, wenn wir über, über Jüngerschaften nachdenken, müssen wir bedingt etwas Bestimmtes bedenken. Jeśli o, myślimy o uczniostwie, musimy pomyśleć o czymś konkretnym. Wir brauchen Liebe für Jesus. Liebe für Jesus. Potrzebujemy miłość, odczuwać miłość do Pana Jezusa. Gibt in der Bibel äh, eine Stelle, dass er uns geliebt hat. Istnieje w, e, w Piśmie Świętym taki werset, że Pan Jezus nas umiłował. Na przykład e, in, in 1 Jana 4. In Römer 5 lesen wir, a w Rzymian 5 czytamy, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Że miłość Boża rozlana jest w nasze serca przez Ducha Świętego. Und 1. Johannes 4 wiederum sagt, I pierwszy list Jana 5 znowu mówi, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt My miłujemy, ponieważ On nas pierwszy umiłował. So wollen wir hören, was sagt die Bibel. A więc chcemy słuchać tego, co mówi do nas Biblia. Und jemand hat einmal ein sehr schönes Wort geprägt dazu. Ktoś kiedyś powiedział do tego piękne słowa. Der, der äh, Retter ist, der sucht nicht Männer oder Frauen, że Zbawiciel nie szuka mężczyzn czy kobiet, ihre wenigen freien Abende ihm geben wollen oder ihre Wochenenden, którzy ch chcą mu oddać swoje wolne wieczory czy swoje weekendy. Oder vielleicht ihre Tage, wenn sie irgendwann mal Rentner sind. Albo wtedy, kiedy e, będą na emeryturze. Er möchte gerne, dass wir ihm den ersten Platz On szuka takich, którzy oddadzą mu swoje pierwsze miejsce. Das ist das, was hier so steht, Tutaj to jest napisane, na czerwono. Ja? Okay. Die Bibel spricht. Biblia mówi. von einem Bruder Quartus. O pewnym... Chyba pewnym bracie... Kwartusie. Quartus. Bruder Quartus steht in Römer 16. Das ist für Rzymian 16. Der Bruder ist so schön, ich habe das nicht mehr aufgeschrieben, sonst wüsste ich das auch nicht immer. Bruder Tertius steht in Römer 16 auch. Nie napisałam tego na prezentacji, ale to jest Rzymian 16. Der hat den Brief geschrieben. On pisał ten e, list. 16, 22. 16-20, 16, 22. Pozwolę. Pozdrawiam Was Panu Jan Tercjusz, który ten list pisałem. Pozdrawiam Was Gajus, gospodarz mój i całego sporu. Pozdrawiam Was Erast, skarbnik mój i brat Kwartus. Und es gibt noch den Bruder Sekundus in Apostelgeschichte 20, aber den braucht ihr nicht mehr lesen. Und alle diese Worte sind lateinische Worte. Quartus ist der vierte. Äh, Tertius ist der dritte, Secundus ist der zweite. Aber wo der Primus so viel. kommt. <laughs> ähm, noch einmal. Also es gibt in der Bibel Bruder äh, Quartus ist der vierte. In der Bibel ten brat Quartus, das ist der vierte. Übersetzt das ist der vierte. Po, tłumacząc to jest Der Bruder Tertius ist übersetzt der dritte. Um, ähm, tłumacząc imię Tertius będzie to ten trzeci. Der Bruder Secundus ist der zweite. to będzie ten drugi. Und dann gibt es noch Bruder Primus. Jeszcze jest brat Primus. Nein, den gibt's nicht. Nie, tego nie ma. Das ist okay. den gibt's nicht. Go nie ma. Den ersten Platz. Ponieważ ten pier, to pierwsze miejsce In unserem Leben soll der Jesus Christus haben. w naszym życiu powinien mieć Pan Also Jezus. kein Bruder Quarkus. Und der Jesus selbst, Primus. äh, äh, Primus, A więc nie ma, nie ma brata Primusa. <laughs> Oh, ach, da ist sie. Ja, die muss hier sein. Okay, deswegen, it doesn't matter. So, ich kann die weiter runter scrollen. Maybe one can help me. Um, so, der, der Herr spricht in Lukas 14. Pan Jezus w Łukasza 14 mówi. Oh, Tak, ja. wenn, nicht jemand, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht Vater, Mutter, Frau und Kinder und Brüder und Schwestern, ja, sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nim nienawiści ojca, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego nie może być uczniem moim. Das ein hartes Wort. Czy to są takie trudne słowa? Bo wenn der Herr sagt, ich würde gern den ersten Platz in deinem Leben haben. Pan Jezus chce mieć pierwsze miejsce w naszym życiu. nicht einfach, weil er sich aufdrängt. Nie dlatego, że on tak naciska, napiera na to. Ja, weil er weiß, wie wir, wie wir sind. Ponieważ wie, jacy jesteśmy. Przypominam sobie pewnego młodego brata. Aus dem Dzisiaj mężczyznę z części Berlina, z której pochodzę. wirklich, der hatte erkannt, Mensch, Jesus ist die Wahrheit. On naprawdę rozpoznał, że Pan Jezus jest prawdą. Und er hatte dem Herrn seine Schuld bekannt. Und so lernten wir ihn kennen. Poznaliśmy go. Und dann kam er zu uns im Bibelkreis. I on przyszedł e, Aber seine Eltern. Ganz strenge e, e, e, e mm, gorliwi katolicy. Die das auch nicht so glauben. którzy nie wierzyli w to. Niektórzy wierzą, niektórzy katolicy wierzą, inni nie. Oni nie wierzyli Und die haben gesagt, wenn du auf dem Weg weitergehst, i powiedzieli mu, jeśli te, tą drogą będziesz szedł dalej, dann to wydziedziczymy cię. Und jetzt geht's was I on sobie myślał, co teraz mam uczynić. Wir tun Gott keinen Gefallen, habe ich mir mal zugeschrieben, wenn wir an seinen Sohn glauben. Ym, Wir tun Gott keinen Gefallen, wenn wir an seinen Sohn glauben nie czynimy Bogu y, dla Boga czegoś dobrego, jeśli wierzymy w, nie, w Jego Syna. Aber wir tun unserer Seele einen riesigen Gefallen. Ale czynimy to dla własnej duszy. Kiedy będziemy e, temu Panu, w tego Pana wierzyć i Mu służyć. Der Herr spricht. Pan Jezus mówi. in Matthäus 16, 24. Äh, Über all diese Kosten der Nachfolge. Wszystkie koszty e, naśladownictwa. Okay, please, könntest du bitte lesen. 25 uh, uh, auch? Yes, please. 24 und 25. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Also wir wenn der Herr spricht, dann sagt er nicht einfach, hör äh, wenn, wenn man mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Zauważymy też, że Pan Jezus E, nie mówi, kto chce mnie naśladować, niech się zaprze samego siebie. Indem er bestimmtes Essen nicht mehr und bestimmte Vergnügungen nicht mehr aufsucht. E, przez to, że nie będzie spożywał pewnych potraw czy jakichś e, przyjemności z życia. Oder sein ganzes Besitz jetzt verkauft. Albo też sprzedał całe swoje życie. No to co posiada? spricht von der Verleugnung des Ichs ale mówi tutaj o zaparciu samego siebie. Und meint damit die vollkommene Unterwürfigkeit unter die Herrschaft von Christus. Jest mowa o całkowitym poddaniu się i podpanowaniem Chrystusa. Und als ich, und das ist eigentlich die geistliche Bedeutung der Taufe, to jest właśnie e, duchowe znaczenie chrztu. Als ich getauft wurde und du getauft wurdest, jak ja byłam chrzczony i ty byłeś chrzczony, da ist der alte Rüdiger zum Beispiel oder der alte Jonas to wtedy stary Jonasz czy stary Rüdiger e, umarł. Und aus dem Wasser kam der neue Rüdiger oder der neue Jonasz. Oder I, neue, e, e. tak, tak. I z wody wyszedł nowy Rüdiger i nowy Jonasz. Und das ist Stellung. Das to jest stanowisko. Praxis ist das, was der Herr sagt. Praktyka to jest to, co mówi Pan. Hast du damit kein Problem? Masz z tym problem? Der Herr nennt drei Versuch, Voraussetzungen, ihm zu folgen. Pan e, wymienia trzy. Drei Voraussetzungen ihm zu folgen. Trzy wymagania, aby go naśladować. Pierwsze. Can you, can you tell me? Możecie mi powiedzieć. Zaprzeć się samego siebie. Sich selbst zu verleugnen. Tak. Very easy. Next one. Den Kreuz zu nehmen. Schön. Drei. Nummer drei gehen. Vorschläge. Den Herz. Mit Den Herz von. William Farrell hat das mal sehr schön gesagt in der Nachfolge. Besser Verbrauch als verrostet. Lepiej, ktoś kiedyś powiedział, lepiej zużyty niż zardzewiały. Wer wisst nicht, wer William Farrell ist wisst nicht, wer Willem Farrell ist. Wer hat das gesagt? To powiedział Wilhelm Farrell. No, ne? Er war so der Reformator der Schweiz. Był reformatorem w Schweizerin. Oh, jetzt habe ich hier aber Mr. Mac, der Eilzeit, der hat eine Kommentierung zu diesem Bibelvers geschrieben. Tutaj ist e, Kommentar zu dem miejsca z Biblii. Kannst du das ablesen? Mhm, das was auf Wort ist, oder? ja, auf Polnisch. Jeźdź. Wiesz, że nie wszyscy są wezwani do zrzeczenia się całego świeckiego... Nie widzę dobrze, weź Wiesz, że nie wszyscy są wezwani do zrzeczenia się całego świeckiego zatrudnienia, aby poświęcić się pełnoetatowej chrześcijańskiej służbie, ale oznacza to, aby powierzyć się każdemu zadaniu, które on, on ma dla Ciebie. Jak straszne jest to, dla, to na przykład dla kogoś, kto został powołany do bycia misjonarzem, ale kto pozostaje w domu, a, a wraz z upływem lat może, może urządza piękny dom i urządza się w tym świecie, ale jednocześnie tęskni za ścieżką, którą Pan miał dla niego. Jakże błogosławiona będzie nagroda w, w tym dniu dla, dla tego, kto wyrzeka się tego wszystkiego i wyrusza z wiarą, ufając Panu dalekie strony, aby żyć wśród ludzi, którzy mogą być nieprzyjemni, ale potrzebują kogoś, kto powie im o Jezusie. Dlatego wśród ludzi, którzy mogą być nieprzyjemni, dlatego dla tych, którzy ze względu na Chrystusa i na Ewangelię nienawidzą własnego życia, jaka będzie ich nagroda na, mie na miejscu sąd sądu Chrystusowego. Langer tekst, habt ihr To był długi tekst, czy żeście go zrozumieli? Der meint eigentlich, hör mal, wir reden jetzt über Nachfolge, my, my mówimy teraz o über Jüngerschaft, oh, über den Herrn dienen. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen ein ganz schönes Problem. Aber ich bin jetzt 61 ah und mein, ich habe Geburtstag, ich werde 40 Jahre alt. i będę tylko miał urodziny, będę miał 40 lat. Ona I got back to I, i drugie urodziny, w sensie od nawrócenia, prawda? E, I patrzę sobie e, wstecz na moje życie. 21 Mając 21 lat przyszedłem do wiary w Pana Jezusa. Und manche Dinge habe ich doch im Laufe der Jahre enorm viel Zeit und Einsatz investiert. I w przeciągu tych lat poświęciłem niektórym sprawom wiele e, czasu. Czasu, e, rzeczom, które nie były tego tak godne. Ich kenne einen Christen, Znam pewnego chrześcijanina. Der enorm viel Geld gehabt. On miał całą masę pieniędzy. Der, das ist kein Problem, viel Geld zu haben. To nie jest problemem mieć wiele pieniędzy. Aber er hat sich gerühmt, ich bin der, der am meisten hat von den Gläubigen. Ale on się tym chwalił. Ja jestem tym, który ma najwięcej ze wszystkich wierzących. erlitten. erlitten. I on musiał, on musiał um, doświadczyć czego? Schiffbruch heißt, angenommen, alles. geistig, alles, nichts mehr zu sehen, nichts mehr. Duchowo upadł całkowicie, mm, taki brak chrześcijanina. Ein sehr begabter Mann, bardzo zdolny człowiek, sprach viele Sprachen, mówił wieloma językami, war super eigentlich auch im Artikulieren, verständlich machen von, von Dingen, on umiał bardzo dobrze wyjaśniać różne sprawy. Aber wie schrecklich ist es am Ende dann, obwohl du berufen bist von Gott, A jakże to jest straszne, kiedy jest się połowanym przez Boga, a stoisz przed Nim z pustymi rękami. Co Twoje życie przyniosło? Sein Kreuz tragen. Nosić swój krzyż. Und mir nachfolgen. I mnie naśladować. Ich glaube, ich habe euch das schon mal erzählt. Myślę, że już Wam to kiedyś opowiadałem. Sein Kreuz tragen heißt nicht, zu leiden, wie er gelitten hat. Weil in seinem Leiden am Kreuz ist er einzigartig. Ponieważ e, te cierpienia były jedyne w swoim rodzaju. Der keine Sünde tat. On nie uczynił żadnego grzechu. Noch wurde Betrug in seinem Mund gefunden. nie znaleziono e, nic złego w jego ustach. Und der an das Kreuz geht. I on musiał cierpieć nad tym krzyżem. Aber der dort leidet. um unser Willen. Ale On cierpiał z powodu nas. Und wo Gott all die Schuld unseres Lebens auf ihn legt, als auch er es getan I cała wina, e, nasza wina była położona na nim, tak jakby on to uczynił. Das war sein Kreuz. To był jego krzyż. Aber wir haben auch ein Kreuz. Ale my też mamy krzyż. Kreuz hat eigentlich die Bedeutung hier von Verachtung. A ten krzyż tutaj ma znaczenie um, wyśmiania czy pogardy od Od odrzucenia. To jest nasz krzyż. Tak, Ten krzyż mamy brać każdego dnia na, swoje plecy i to naśladować. Jeśli jesteś jeszcze w szkole i wszyscy robią inaczej, nie jest łatwe iść pod prąd. Musisz być żywą rybą, która potrafi płynąć pod prąd pod prąd. Na przykład też na uniwersytecie. Überall laufen Feten ab. Feten. Feten, Feten. Partys. Partys, ja. Aha, e, masa imprez. Du sagst, ich mach nicht mit. A ty mówisz, nie, nie będę brał w tym udziału. Będę tym, który stoi na zewnątrz. Bewusst, das ganz bewusst wählen. Całkowicie świadomie musisz podjąć decyzję. To nie jest zawsze takie proste. Nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Weź e, krzyż swój i naśladuj mnie. Und das Aufnehmen machst du ganz bewusst. I to e, wzięcie tego krzyża musisz wziąć całkowicie świadomie. Oder wie jemand mal gesagt hat, du hast bewusst Unehre und Anklage Niektórzy mówią, że ty wzią, wziąłeś na siebie świadomie niechwałę i oskarżenia. Któryś z y, y, y, pisarzy pieśni tak, napisał taką pieśń. Dein Sklave sein bycie, Bycie twoim niewolnikiem jest większą chwałą niż bycie królem nad e, krainami. To jest prawda. Denk mal in der Bibel gibt es eine Geschichte, wo die Jünger jest taka historia Biblii, e, gdzie uczniowie das waren Nachfolger, das waren Schüler ihres Herrn. Prawdziwi uczniowie Pana Jezusa. Die hatten gehört von dem Herrn. Słyszeli o Panu. Wenn sie mich verfolgen. Jeśli, e, że o tym, że jeśli mnie y, prześladują, to będą prześladować i Was. Habt ihr das jemand erlebt hier in Polen? Czy wy kiedyś przeżyliście to tutaj w Polsce? Na przykład, y, że was zbito? Słyszałem coś. Właśnie w, w, w y, świecie islamu. Chcę wam opowiedzieć y, tą historię, żebyście zobaczyli, jakie to jest problematyczne. Über einen Bekannten hörte ich von diesem Missionar, ein sehr beeindruckender Mann. In Algieria. Był ik in de Bergen, waar die Berber wohnen. Em, pracował w górach Berber? Białas. Heet je Berber? Voor de Berber die Berber Chettisch, Carpet from the Berber. Berber, you know? Berberis. En daarnaast van Afrika. Ten Ber, ber, ale to są ludzie bar, Tak, berberzy. berberzy. Tak, tak, tak. Czyli tam berberzy czy ktoś tam. So, und dort geht er hin und überall besucht die Leute in den Häusern. On e, poszedł tam i odwiedzał wszystkich ludzi, którzy tam mieszkali. Mit den Frauen darf er nicht reden, weil er ein Mann ist. E, z kobietami nie mógł rozmawiać, ponieważ jest mężczyzną. Deshalb spricht seine Frau mit den Frauen. Dlatego jego żona rozmawiała z kobietami. Eine Frau kommt zum i jedna z kobiet się nawróciła. A tak jak to jest u e, muzułmanów, haben sie immer Ramadan. Ramadan, nie gehört? mają miesiąc Ramadan. essen, ganzen Tag. Oni przez, w tym okresie nie jedzą, przez cały miesiąc nie jedzą nic. Und jetzt, kleine Frau, jetzt Glauben ist, von dem Mann. I ta kobieta, która przyszła do wiary, kocht. Ona gotuje. Man um sieht dass tak, oben aus dem Schornstein kommt Rauch. I przez komin unosi się dym. Da kommt der Mann vom Dorf. I przyszedł pewien człowiek ze wsi. Der, der, führende On tam kierowniczył. Besucht den Mann unserer Schwester. Odwiedził męża tej naszej siostry. Deine Frau Leila kocht. I on powiedział, no twoja e, żona gotuje. Es ist jetzt Ramadan. A przecież teraz jest ten okres, gdzie nie wolno jeść. Powiedz Mohamed Askowu. Przecież Mahomet to zabroni. Uważaj, co chcesz przyczyniać. Wiesz, co musisz zrobić? Nadia Mann rozmawia. I co ten mężczyzna czynił? Buziaczek, buziaczek. On przyniósł. Sie wird nicht gehorchen. Weil, da war eine Frau, die hat ihr Kreuz auf sich genommen. I on y, wiedział, co w takiej sytuacji ma zrobić ta kobieta wzięła swój krzyż na, e, na siebie. On wziął e, taki mm, gruby kij. Zaczął tak, bić swoją żonę. Das ist bis heute. To jest do dzisiaj. Ständige Situation im Islam in Ländern. Cały czas takie sytuacje w islamie się dzieją. Das kostet etwas. To kosztuje. Dem Herrn zu folgen. Nasze rodownictwo Pana kosztuje, ale jest tego warte. Weil er hat gesagt, folge mir, Ponieważ Pan powiedział, naśladuj mnie. Naśladuj mnie. Hast du mal gesehen, das Leben ist ein Widziałeś kiedyś życie Pana Jezusa? Hat er gefragt eigentlich, als er am Kreuz war? A ty? Hat er gefragt, als er am Kreuz Czy on będąc na krzyżu pytał, zadawał pytania? ist denn, ich nehme jetzt wieder ein paar Beispiele, ja, der Jonas, der Rüdiger oder der Harald oder die Estera, sind die das Wort wert? Czy on e, się pytał, czy na przykład Jonasz, e, czy Rüdiger, czy Harald są tego warci? Bist du das wert? Czy ty jesteś tego warty? Dass er für dich stirbt? Że on za ciebie umarł? Bist du das wert? Czy ty jesteś tego warty? Niemand. Nikt z nas nie jest tego warty. Das ist Liebe Gottes. To jest miłość Boża. Sein ganzer Dienst jego, ca Jego cała służba była tylko dla innych. Sein Eifer. Jego um, Sein Eifer. gorliwość. Seine Hingabe. Jego poświęcenie. Immer nur für Była zawsze dla innych. Der, Johann, der Matthäus. Mateusz. Hat das Evangelium da geschrieben. Napisał Ewangelię. Der sitzt am Zollhaus. On siedział przy tym cle. Da kommt der Jesus. I Pan Jezus przychodził? So beschreibt er das. On to tak opisuje. Und dann sagte er ihm, I powiedział mu, folge mir nach. Pan Jezus na niego powiedział, naśladuj mnie. Er wird sich doch wohl Gedanken gemacht haben, wem er dann nachfolgt. On y, myśl, zadawał sobie pytanie, kogo on na, ma naśladować? Und ich kann euch sagen, Mogę wam powiedzieć? Ich habe euch eben das Beispiel von dem Andreas gesagt, der Bäcker, der, wo der Papa gesagt hat, der wird erlernt, wenn er weiter mit Jesus geht opowiadałam wam tę historię um, o tym um, mężczyźnie, którego tata chciał wydziedziczyć. Ja hat darauf gehört. Er hat darauf gehört, auf den Papa. Gehört Papa On e, posuwał się taty. Und kam I więcej nie przychodził. Ich habe ihn Jahre später wieder getroffen auf der Schule, wo meine Kinder hingingen. Lata później spotkałem go w szkole, gdzie moje dzieci się uczą. Ich habe einen traurigen Andreas gesehen. Widziałem smutnego Andreasa. Verliert alle Freude. On stracił wszelką radość. Er ist es wert. Pan ist tego wert. Denken wir, ach, es gibt viele Beispiele. Und jetzt müssen wir uns das auch mal klar machen. Hier, was steht hier um? Fervent love for all who belong to Christ. Szczerliwa miłość do wszystkich, którzy należą do Chrystusa. Was erwartet eigentlich der Herr Pan tego von seinen Jüngern? od swoich Und äh, John 13, Jana Johannes 13, sorry, 13, kannst du vorlesen? 13, 35. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. O also jeder erkennen, dass Jünger des Herrn sind. Po tym wszyscy poznać, że jesteśmy uczniami Pana. Wenn wir Liebe untereinander haben. Kiedy miłość będzie między nami. Wenn du guckst in die christliche Landschaft, siehst du Zerbruch und Zerbruch. Jeśli popatrzysz na chrześcijaństwo, to widzisz tylko rozłam i jeszcze raz rozłam. über Gruppen. Masa grup różnych. Und jetzt überleg das mal nur auf Ort, wo wir als Christen zusammengenommen sind. A teraz pomyśl o... nochmal? An dem Ort, wo wir als Christen zusammenkommen. Pomyśl o miejscu, gdzie my e, się spotykamy jako chrześcijanie. Wenn wir vielleicht wenige sind, dann haben wir nicht so ein großes Problem. Jak jest nas mniej, może to nie jest taki wielki problem. Bei uns sind wir so 150. U nas e, jest 150 osób. Und es sind manche Christen, die können einen ganz schönen Last i niektórzy z chrześcijan, którzy e, chodzą, e, są, są uciążliwi. Sprawiają ci problemy, kłopoty. Und einer, den habe ich so vor Augen, der bringt schlimme Lehren noch A jeszcze na przykład taki jeden brat, którego teraz mam na myśli, to przynosi nie zawsze dobrą naukę. Und dann fragt er mich nach 1. Johannes 3, ich will das nur mal zitieren, 16. I on mnie pyta o Ewangeliana 3,16. Da steht drin, dass wir bereit sein sollen, für den Bruder das Leben darzulegen. 1 Jana 3,16? Z 1 Jana 3,16 jest napisane, że mamy być gotowi oddać swoje życie za bracie. Und jetzt stell dir mal vor, jetzt hast du so ihn vor Augen, mit dem kannst du überhaupt nicht i sobie tak o nim pomyślisz i mówisz, no tego, za tego to bym nie oddał swojego. Der On siedzi obok ciebie na zgromadzeniu. Być, być może jeszcze trochę nie pachnie. Co mówi Biblia? Powinieneś oddać za niego swoje życie. I ten yy, miły przyjaciel, który mnie spytał, czy jesteś gotowy oddać za mnie swoje życie? Wenn du jetzt vor Augen mal jemand hast, wo du so ein bisschen Not hast. Jeśli teraz masz przed oczami kogoś, z kim masz problem, to Pan Cię pyta, Czy jesteś gotowy za tego lub za tamtego oddać swoje życie? To jest właśnie uczniostwo. Jak, o jak wiele mniej problemów byśmy mieli jako chrześcijanie? Wie viel weniger Spaltung hätten o jak wiele mniej byłoby rozłamów między nami chrześcijanami, gdybyśmy byli prawdziwymi uczniami. I myślę, że to jest właśnie słowo dla naszego czasu Laodicei, gdzie wszyscy są zobojętniani. Erinnere dich mal an Jesus Przypomnij sobie o Panu Jezusie. Er wusste, da ist ein Mann bei ihm. Który wiedział, jest mężczyzna. Den wird er drei Jahre lang dulden müssen. Przy nim i kroczył z nim mężczyzna, którego musiał ścierpieć, a następnie zdradzi go. Iskariot. On nazywał się Judasz Iskariot. Drei Jahre pan... er ihn erduldet. Trzy razy Pan... Y, y, co ja Trzy lata Pan y, go y, znosił. Hat ihm die Chance gegeben, Dawał mu szansę, seine Situation vor Gott zu erkennen aby rozpoznał tę swoją sytuację przed Bogiem. Niestety on tego nie uczynił. Und hier siehst du wieder das Beispiel, hier kann man, das habt ihr schon gelesen, Johannes 3, 16. Teraz widzimy ten przykład z 1 Jana 3,16. Wir sind schuldig für den Bruder oder für die Schwester, Żebyś, że jesteśmy winni za brata i za siostrę od swojego własne życie. Was auch noch die lieben Nachfolger, die Schüler des Herrn kennzeichnet. Co charakteryzuje jeszcze prawdziwych uczniów Pana Jezusa? Und das ist nämlich, dass man ein ganz tiefen, unerschütterliches Beharren auf sein Wort hat. To jest y, e, całkowite, niezachwiane zaufanie na Jego słowo. In vielen Kirchen heute der westlichen Welt besonders. W wielu chrześcijańskich kościołach y, e, zachodniego Scheint man, hat man alle moralischen Werte über Bord geworfen. Wydaje się, że wszystkie moralne wartości zostały wyrzucone na, na zewnątrz. Über Bord geworfen. Mhm. Brüssel hat entschieden, es gibt kein männlich mehr. Brüssel, Brüssel, EU hat entschieden, es gibt kein männlich mehr, kein weiblich mehr. E, e, Unia Europejska w Brukseli stwierdziła, że nie ma e, mężczyzn i kobiet. Und in der Schule merken die Kinder, dass es bald keine Unterscheidung mehr gibt bei den Jungs- und Mädchentoiletten. I dzieci nie tylko w szkole będą musiały też to przeżywać, że nie będzie toalet dla kobiet, dla mężczyzn. Sie haben längst schon entschieden, auch kirchlicherseits, dass man alles, alles äh, äh absegnet, zum Beispiel auch äh, Ehen von Homosexuellen. Um, już dawno zostało zdecydowane, że wszystko będzie akceptowane, na przykład też małżeństwo homoseksualne. weil das alles so Leute sind, wie du vielleicht oder ich, die erzählen, ja, das ist Sünde. Das, das, und das ist ja Quark in deren Augen, was wir sagen. E, być może e, ludzie tak jak my mówimy, że to jest grzech, ale, ale oni e, twierdzą, że to jest bzdura. So, da ist es gut, dass man so auch über die ganze Zeit der Kirchengeschichte immer wieder mal so Leute findet, wie den Herrn äh, äh, Zinzendorf, der ähm, ein herrliches Gedicht mal geschrieben hat zu dem Thema. Äh, jednakże miło jest, e, przeglądając historię Kościoła, spotykać wciąż na nowo osoby, tak na przykład tutaj ten Zinzendorf, który napisał taką pieśń. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe den größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll dein Glaube ruhen? Mir ist nicht zum Welten, aber um dein Wort zu tun. Panie, Twoje słowo, szlachetny dar, ten skarb powinien pozostać, ponieważ wolę to wszystko przed, ponad e, największym bogactwem. Jeśli Twoje słowo nie jest już ważne, nad czym może oprzeć się wiara? Nie interesuje mnie tysiąc światów, ale Twoje słowo. To jest ist wichtig, Begleiter werden morgens früh aufstehen und einfach mal danken. Herr, was hast du dir zu sagen heute? Nasz, y, Słowo Boże powinno być naszym codziennym towarzyszem. Już jak otworzymy oczy, powinniśmy dziękować Panu za nie i pytać się, co Pan ma dzisiaj nam do powiedzenia. Chciałam powiedzieć jeszcze jedną historię, ale pominiemy ją. Alles verlassen, ihm folgen. Wszystko pozostawić i go naśladować. Vater oder Mutter verlassen. Äh, opuścić ojca i matkę. Manchmal kann das sogar sein, die eigene Frau oder der eigene Mann. Czasami może nawet iść to tak daleko, że to będzie własna żona czy mąż. Und wenn wir was lesen in Lukas 14, 3, 23, Ale czytając Łukasza 14:33 Der nicht allem versagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Tak więc e, każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Und dann frage ich dich, I pytam cię, sondern vielleicht erstmal ganz kurz 14, 23 geht das eigentlich los. Oder 25. To już zaczyna się w wersecie 25. Ich will das jetzt nur mal erzählen. Chcę tego teraz to krótko da ist, Da ist einer, der soll einen Turm bauen. Ist ktoś, kto, 28. Der muss sich wieżę. hinsetzen, der muss sich berechnen, kann ich überhaupt den Turm bauen, habe ich genug Geld. I on musi usiąść i zastanowić się, czy mogę w ogóle zacząć z budową, czy mam wystarczająco środków na to. Sonst kann es den Menschen ergehen, dass die Leute sagen, hey, der hat angefangen zu bauen, guckt ihm alles im Hochhaus nie fertig geworden. Ponieważ jeżeli by zaczął, a nie miał pieniędzy, żeby to skończyć, ludzie mogliby się zacząć z niego naśmiewać. Oder da ist ein König, der hat 10.000 Soldaten. Albo jest też król, który ma 10 tysięcy żołnierzy. Der zieht gegen 20.000 in den Krieg. I on e, idzie na wojnę E, z większą liczbą e, i on też musi się usiąść i się zastanowić. Ich muss mich doch hinsetzen, muss erstmal überlegen, Mensch, wird das überhaupt was bringen, dass ich gegen so eine Übermacht trotzdem gewinne? Musi się zastanowić, czy on w ogóle ma szansę, żeby wygrać z tak wielką liczbą ludzi, żołnierzy. Und in diesem Zusammenhang sagt der Herr dieses Wort. E, I w, w połączeniu z tym Pan mówi te słowa. Und das ist Einfach die ganz natürliche Frage, was traue ich diesem Herrn zu? To jest naturalne pytanie, e, które się z tego, e, z tego wynika. E, co, czy polegam na Panu? Was kann das bedeuten für dein Leben? Co może oznaczać to dla Twojego życia? Vielleicht müsste sich da was ganz konkret ändern. Być może coś w Twoim życiu musi się mm, zmienić. Der Herr zwingt nicht eine Spezialklasse von Menschen, von Werkern, also so ganz besonders Begabte. Nur die, die möchte er gerne haben. Pan nie szuka pewnej um, klasy ludzi, Jezus tylko nie, na przykład... Um, Jezus nie miał na myśli um, e, specjalnej grupy, klasy ludzi na przykład, tylko ci bardzo zdolni. Und er sagt auch nicht, immer, ich möchte nur, dass du ein bisschen mitmachst, ja? Und Hauptsache, du hast guten Willen gezeigt. Pan też nie chce, żebyś, no może tylko troszkę y, mi służyć. Ważne, że pokazałeś inicjatywę. Jezus nicht von einem Teil meines Besitzes, was er gerne haben möchte. Pan też nie mówi o pewnej części naszego, y, naszej, y, Teil naszego meines Pan Teil meines Herzens. nie chce części też naszego serca. Er meint, der Verlässt alles means meint wirklich alles. Pan mówiąc wszystko, ma naprawdę na myśli wszystko. Sonst kannst du nicht ein Jünger sein. I w przeciwnym razie nie możesz być uczniem Chrystusa. Das ist derselbe, der gesagt hat mit diesen Schätzen, die nicht aufgelegt werden sollen, aufgehäuft werden sollen in dieser Erde. To też miał na myśli mówiąc o skarbach, które nie mamy e, gromadzić na ziemi gdzie mól i zniszczą i gdzie złodziej wykradnie. Und da müssen wir uns immer wieder klar werden, Mensch, will ich die Kosten, will ich die überschlagen? Das macht Lukas 14 deutlich. I w, teraz w tym rozdziale 14 Ewangelii Łukasza wyraźnie widzimy, że E, musimy podjąć decyzję, czy chcemy ponieść te koszta. Und das sind nicht eine ganz spezielle Kaste von Brüdern jetzt, die hier vorne sitzen. Ja, think, oh yes, I'm, I'm ready, I'm really ready. But this, the first part is always a little bit longer, and the second part is small, smaller. Really, only three quarter of an hour. <laughs> Ähm, also wir sind nicht, äh, wir, wir müssen uns fragen, sind wir bereit, die Kosten zu tragen? a więc musimy zadać sobie pytanie, czy jesteśmy gotowi, żeby ponieść koszta. Und wir mögen vielleicht jetzt als extrem hingestellt werden. Oh, der will es aber jetzt ganz genau machen. Te, teraz możemy um, pobrać też taką um, skrajność i robić to tak dokładnie. Deshalb möchte ich ein Beispiel euch mal vorzeigen. Dlatego chcę wam dać do tego pewien przykład. Die Geschichte dazu erzähle ich euch nach der Pause. A e, historię tego opowiem wam po przerwie die Geschichte hat mich sehr berührt. Ta historia bardzo mnie Deshalb habe ich gedacht, ich erzähle, ich sing, wir singen jetzt das Lied zusammen. i pomyślałam sobie, że teraz zaśpiewamy tą pieśń, wir eine Pause. zrobimy przerwę. Könnt ihr das lesen? Czy możecie to przeczytać? Von Steinlau. You know the song? <coughs> Und zwar i am decided to follow Jesus. Ich bin entschieden, Jesus nachzufolgen. To jest pieśń, postanowiłem iść za Jezusem. Und bedenkt daran, wenn er singt, als ob ihr so wie der Matthäus seid. Der Herr sagt, folge mir nach und ich folge ihm nach. Ciekawy jestem, czy będziecie tacy, jak był e, ewangelista Mateusz, któremu Pan powiedział, naśladuj mnie i on wstał i naśladował Pana. So, tak. Ah, aber ich möchte euch erstmal erzählen, ich habe immer so ein bisschen nee, nicht so gut von dem Lied gedacht. Ich kannte das schon jahrelang, jahrzehntelang. Znam to pieśń już wiele lat. Und ich hatte immer so ein bisschen da gedacht, Mensch, die hinter mir, das Kreuz liegt vor mir. Ah, das ist theologisch nicht so ganz richtig. I myślałam sobie, ta, ta pieśń nie ma takiego dobrego Dann habe ich gehört, die Geschichte von dem Mann, der den Text geschrieben hat. a później usłyszałam historię e, mężczyzny, który napisał tę pieśń. Und das nehme ich hundertmal zurück. I ta pieśń... No, to słowa. No, no, no, no, no, jest religia. No, Zaśpiewajmy tę pieśń.